tutibagiye gukingira ishyamba cimeza rya kibira ubona ko kudakingira ibidukikije atabo bitandukaniye no ko. aho usanga utarumviriza ikiganiro nkingira ngo uhaze cy'uwo mugambi ngo nawe ujijuke ngo nkingira ngo uhaze ego cyane nkingira ngo uhaze ni ikiganiro cy'umugambi rifu wa adara burundi muri icyo kiganiro abarimyi na cyane cyane abarimyi b'imboga n'ibyamwa begereye ishyamba kimeza rya kibira barahungukira ubumenyi mu bijyanye n'ingene bojana n'ihindagurika ry'ibihe bakagwiza umwimbu kirabayagira kandi ku neza yo gufungura imboga n'ibyamwa ku buhinga bwo guhingura no kuronderera isoko umwimbu wabo w'imboga n'ibyamwa mpingira ngo haze mugitegurirwa na adara burundi mukagishikirizwa n'isamirizi y'uburundi radiyo agakiza na radiyo isanganiro tubaramutse mwe mwese mutwumva twongere tubahe n'ikaze mu kiganiro nkingiranguhaze ikiganiro mushikirizwa kugishira hamwe adra burundi rifadikanije na radio isanganiro nkingiranguhaze kikaba ari ikiganiro kiba yagira ku bijyanye no kugwiza umwimbu w'imboga n'ibyamwa bifite intumbero yo gukinga ibidukikije ibyo nabyo bikagaruka bikaduhaza muti none muri kiganiro ngo haze uno munsi tubayagira ku iki kugira ngo iterambere ry'ahantu n'abahaba rishoboke hari ibintu bidashobora guhara muri ibyo harimo kumenya gusoma kwandika no guharura ni muri iyo ntumbero ishyirahamwe Adra Burundi mu mugambi waryo nkingira ngo uhaze ryabonye ko kwigisha abantu kugiza umwimbo w'imboga n'ibyamwa bidashobora kubashikana ku iterambere mu gihe muri bo hakirimwo benshi batazi gusoma kwandika no guharura umugambi rero waciye utegura kwigisha gusoma kwandika no guharura abanywanyi b'amakoperative akorana nabo eka mbere n'ababanyi begereye aho ayo makoperative akorera mfandikanije na Samuel Nitunga ku bwa Adra Burundi mu binga bw'ivyuma tukaba turi kumwe na Akimana François twese hamwe tukaba twongeye kubaramutsa no kubaha ikaze Samuel nitunga turi hano muri studio tuko turafasha kubashikiza kino kiganiro abatwakiriye Samuel Ego Didier mwiriwe cyane turamutse n'abariko barumviriza radio isanganiro nkuko mubivuze rero abatumire ni batatu umutumire wa mbere ni Gedeon Duwimana numuhanuzi wa commune Rugazi ajejwe iby’ubutunzi Gedeon ndabaramukije nakaze mu kiganiro ngira ngo haze Mhm. umutumire agira kabiri ni Pierre Nduwimana nawe ajejwe igisata cy'iterambere ry'ingo n'imiryango muri komine Musigati intara ya Bubanza duhimana Pierre nawe turakuramukije n'akazi mu kiganiro yego ndagize mwiriwe iki kiganiro rero nk'uko byaba bigenda kikaza gusozerwa n'akabazo maze abakishyura neza bagaheza bakaronswa agashimwe n'umugambi nkingira ngo haze nguko Didier rero abatumire turi kumwe nabo mhm. nabo tuza kwakura hariya ku rubuga nabo nabo ego nibaza yuko ariko aratwumviriza mwumvise abatumire turi kumwe hano akaba aribo tugiye gucijya nyino ibibazo bitandukanye bijyanye na cyane cyane n'uruhara rwo kumenya ibyo kumenya gusoma no kwandika no guharura yego mu mibano mu ngo mu miryango turavuga ko hariho iterambere mu gihe umwenegihugu ashobora kuronka icyo yifuza mhm. mu mibereho yiwe akoroherwa mu gutunganya ibijyanye n'ibyo aronka hariya mu kubitunganya turavuga yuko oh, twisunze nk'iwo mugambi wo kugira ngo bamenye gusoma no kwandika igihe yaronse utwiwe arashobora kutwandika akaduharura neza akamenya ko ari karahomba cyangwa ari karunguka nk'icyo gihe iterambere rirahita rikamushikira mu rugo rwiwe mhm. mbega muri ko muraraba muri komine rugaza aho muherereye murabona yuko gusoma no kwandika no guharura umwenegihugu amenye eh, kwandika amenye no gusoma twe biraduhimbara cyane kuko mu gihe nko muri komine ya Rugazi baba batazi gusoma no kwandika turabona ko hari ikintu cyinshi nyamukuru bo babahomvye gose ego hari mm. eh, nk'abakenyezi birimizi usanga bavuga bati jewe ntaramenya gusoma no kwandika warasanga nk'iyo nsho y'ibintu ku isoko bakanzimba canke bakanyiba kubera ntazi gusoma no kwandika nkajya umuntu aza gupima nk'ibiro by'imyumbati cyangwa n'ibindi ugasanga ngo bakiye bamwiba ivyo byo vyo hari ivyo mubanze kubona mu bindi gihugu musanzwe murogora ego turabibona cyane mhm. no mu matati akunda kuza aribonekeza rimwe na rimwe usanga yibonekeje mu ngo ibyo urashobora gusanga bibaho aho ushobora gusanga bubakanye umwe avuga ati mbega je kuri narungitse ku isoko ibintu bingana uku mbega byavuyemo amafaranga ngahe mhm. ugasanga ntibariko barabihurizako muko amaze kumenya umugambi akamenya gusoma akamenya kwandika turabona yuko uno munsi hari ikintu kiriko kirahinduka mu bene igihugu tujejwe kurongora mu karere k'iwacu mhm. aho kabazo nyengera tukabaze no mu kigo kijejwe mm. iby'iterambere ry'ingo n'imiryango nijya ari muvuga muti mu miryango hariyo iterambere yego murakoze eh, tuvuga ti mu muryango hariho iterambere iyo mu byo batunganya bya misi yose babitunganya neza mm-hmm. eh, burya rero iterambere ubuze iterambere ni ikintu cyagutse rwose mm-hmm. iterambere rirashobora kuva ukuntu utunganya ibintu by'iwawe rirashobora kuva ukuntu ushobora kurima ukuntu worora ukuntu udandaza muri ibyo bintu byose umuntu ashobora gukora ndetse n'ukuntu ushobora mu mibereho yawe kuko ntushobora kugira iterambere utazi kugira nk'isuku utazi eh, udashobora kurima ngo wimbure utazi ingene bimba inyabarega ngo uhimbure uhingure umwavu mhm. utazi ingene ushobora kugwanya malaria wama wagwaye ntushobora kugira iterambere mhm. iterambere rigira umuntu abayeho neza afise icyo afungura kandi yikingira ibyo bintu byose bishobora kumubuza gushikira iryo terambere mm. yere yabyikingire arashaka gutera imbere umuti riva kuri byinshi mbega muri ibyo byinshi kumenya gusoma kwandika no guharura bifata ikibanza kingana gute eh, nkuwajya aserukira avuge ko hari iterambere yego nkuwajya aserukira ikigo kije iterambere ry'ingo n'imiryango eh, mu bijanye n'inyigisho zijyanye no gusoma kwandika no guharura eh, suba inyuma gatonya ugerageje kurabiza izo nyigisho zitangwa si ukwandika si uguharura si ugusoma gusa eh, imbere y'uko izo nyigisho zitangwa harabanza hakaba ikiganiro icyo kiganiro rero ni kiza cishura ku nyishu z'imibereho z'umuntu ahabaye mu miryango nk’akaro rero nko kwigisha ngene babungabunga ibiti ibiti tutabikingiye biratuma iryo terambere ridashobora kurishikako mm-hmm. eh, ni ibinyara ariko ndavuga nko kugira isuku utagira isuku ntushaka kugira iterambere baragira ibiganiro bijyanye n'ukuntu bogira isuku ukuntu botegura imfungurwa zikwije zirimo ndemamubiri nsanganyangaburo na ntanganguvu eh, kugira abana bafise ntibashobore kubafutanirako nshya nibuka hari ikigo cyitwa gufutana eh, eh, nk'ibyo byose rero icyo kiganiro kirabafasha ku gushobora kubibutsa ibintu bashobora gukora hajya babaye kugira bashobore gutera imbere mm. ah, e, imbere y'uko mbere bashikirana icyo kigwa cyo gusoma kwandika no guharura mm. e, mu bijyanye rero n'ibyo cyo gusoma kwandika no guharura kenshi iyo hariho mu rugo umuntu atabizi urugo ntushobora gutera imbere mm. ati gute ndaguhe nk'akarorero nk'ubu urunyikanye nk'umukenyezi watazi gusoma no kwandika genda umbikiriza amahera mm-hmm. e, niba ukari agakuru baduteye umugabo yarungitse umugore kuza kubitsa amahera agiye kuyabitsa amuha umuriyoni mhm. amuhaye umuriyoni bazi umuriyoni wandikwa kimwe n'amazera atandatu mhm. rero burya abantu bubusaba kwizera mhm. bajya bajeje kwakira amahera muri hajya babitsa amahera rero sinzi ko yibagiye akibagira ubusa bumwe shandika ubusa butanu gashayo ibihumbi mm. ehe mm. gashayo ibihumbi ijana wumva aho ahombye ibihumbi amajana icenda mm. kandi usohotse ugajana n'akaborodero kagasohoka ahantu garuka ngo je nabikije wemeye ibyabaye eh urumva ko ivyo bintu bishobora guca biteranya umugore n'umugabo kubera iki byose usanga ari umwe gusoma no kwandika byose bica bikora umuntu umwe iyo mu rugo hakora umuntu umwe urugo nishobora gutera imbere eh eh nkiyo harundi yavuze ati nkiyo ufise nk'abana bakakurungikira agakete eh, je n'ubu iri nkuru uba hari umwana umuntu yarafise umukobwa ari muri amerika mm. amurungikira amahera kumbe rero hari mu bwa buryo bwa kera bashisha mu maposita mm-hmm. bamuzanira urukete rurimo n'izo noti utakurikira utazi gusoma kwandika no guharura ntushobora gutera imbere mu make murakoze ego mu batumire hano turafise n'umukenyezi turi kumwe hano nawe si uwundi ni ndayamba jasiteria ni umwe mu bakurikiranye zo gusoma no kwandika no guharura abyikishijwe n'umugambi nkigira ngo haze umugambi w'ishyirahamwe adara burundi umupfasoni mwumvise ibyo babashinga nahe bavuze wowe umwe nk'ubize nk'ubize ibyo gusoma no kwandika mbega ubanza ukatubwira mm. yabizanye nkongera nkasabira n'abariko bariga ubu mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani wewe wari ubabajwe n'iki ibyo bintu byavuga uti cyoma nkaroha ingene no kwiga gusoma no kwandika byari byarakubaye ko byakubabaje yuko hmm. hari aho umuntu akurungikira kete narigeze kugira umugenzi arandungikira agakete hmm. burya kandungikiye aransomera ansomeye naciye ndavyumva yavyiganiye uwundi hmm. yavyiganiye uwundi canumva yuko agiza amakoso aciye amene iryo banga mm. ata muntu yarabiza ubu rero kubera ubu namenye gusoma no kwandika narabimenye nkeka noba nyobewe nkeka igifaransa gusa nasho nyene ndizeye hari gihe nasho nyene nkeka bizoza uko nyene yadara burundi yaje ikadufasha hari gihe mm. izadufasha ikazana igifaransa nasho nacu nyene nkeka ndizeye nkeka nzokimenya mm. ca ndayishimira gose ca mbona yuko emwe ivyo yakoze ari vyiza mm-hmm. n'ubu yokwama idufata mu mugongo abasigaye inyuma bakamenya gusoma no kwandika aho tumenye gusoma no kwandika numva nyine bazanye ikibazo numva ngo nabaye uwa kabiri shavuga mm. yacimana mm-hmm. tego cimana ihabwa icubahira dara Burundi mm. muyongeze imigisha imana ari yongeze imigisha nayo je ntaco noronka ndayego none turetse ko uno munsi ushobora kwisomera gake turungikiwe n'umugenzi ntihabemwo abagusomera baja kumena ibanga nk'uwo wa mbere byabaye mm. eh, ibindi bintu vuga uti jewe mu muryango iwanje canke kuri jewe nyene byarahindutse uradufasha rero naho utari umwanditsi mm. utazo umwanditsi uzurashwandikira mm. ngo mwino minsi natwe kugira tumenyere kandi ubu rero ndizo yabo bariko bariguba mm. n'ubu baravuga ati natwebwe ubu twadutabo bacurungikagira darabo rundi tituyobemwo bike tuba turazi gusoma mhm. tinatwe uno mwaka uzoza kurangira ari uko tubizi neza mugaca muraba n'iyi politike ya leta yo kwegereza ubutegetsi abenegihugu mhm. ubu byose murabona ko birangurirwa muri komine ubu kandi murabona ku migambi myiza mishasha yo gucisha mu gufasha abenegihugu bityo mu mashyirahamwe mhm. murabona ko abenegihugu baca bashikirwa n'ingoga ubu uye aho tugeze tugeze aho usanga turi ko turahamagaza amakoperative duhamagara amashyirahamwe mm-hmm. kandi no munsi nk'uko umufasha nteje kubivuga usanga benshi arabakenyetsi mm-hmm. mm. benshi n'abakenyetsi b'abakenyetsi rero batari bazi gusoma no kwandika bari bara bunderereye hariya mu ntoze mu mihani wabo babona yuko umenga umukenyezi umenga kwandika byoba ari ibintu igikorwa kicomenwa n'umushinga ntahe wiwe mm. uyu murari ariko murabona hariho uh, nka koperative twe dufise irimo uh, nk'abakenyezi barenga nk'amajana atanu mm-hmm. bo bari mu kwababa igihumbi mm-hmm. ejo bundi turi ko turavuga iby'iterambere nagiye yongeye kubagendera ubu bose barabyitabiriye mm-hmm. amahera yiwe ariko araziganya agenda yandika agenda yandika ejo bundi hariho uwo wanjikiriye avuga ati jewe eh, ati inka y'umugambi nari naronse murabona yuko yanse gufata barayibangura ntifate mhm. ati rero muraba ingene eh, muyinkabira turacisha mu nzego bikwiye gucamwo hama turayigurisha turamukabira none agiye numva mbwira ati burya rero hariho agashyirahamwe nagiyemo ubu ndazi guharura ndamaze kubona icyo mfiseyo ndabona yuko nitwasambura ati nzoronka amafaranga arenga ibihumbi amajana abiri mm. ati rero nshaka ko nzoca nongereza amafaranga amajana abiri kuri ya yandi nari nagurishije mhm. kugira ngo ncengure inka ikwiye izoca ishika ijya kumfiza mm. urumva yuko nk'uwo mukenyezi yuko rya terambere ariko araryumva ariko aramushikira bivuye muri bwa bucucu yari arimo kare aho itaraze kwandika murumva mhm. ko aramenya kwiharurira ibintu bye kugira ngo atere imbere natwe rero bariko baratera imbere natwe mu ntwaro turashima kuko natwe tuba turiko turatera imbere mhm. kuko bari ko baratera imbere bose niho dukura ya mataxi ararima agashora bararima ibitunguru nka kariya karere k'iwacu cyane usanga amashirahamwe barimye ibitunguru baraharura neza umwimbo wabo hama natwe tukaheza tukaronka y'amatagisi yinjira muri komite mm. agatera imbere natwe mu ntwaro nyine ibigega bikabomboka mm. jede wundi w'imana mubwe nk'umuhanuzi wa komine rugazi muvuze mushikirije mubwe muvuze muti ngo kenshi usanga ari abakenyezi batazi gusoma no kwandika hano barashobora kwibaza bati none aho muherereye muri komine rugazi ni kubera iki musanga abakenyezi bo benshi ubwo ntimusanga abagabo bo batazi gusoma no kwandika bagatinya kujya kubyiga biba biriko birahinduka mhm. kare bari bo benshi adrahiziri yaragihinyanyuye neza mhm. ubu ku murongo ubu abakenyezi benshi boro bazi gusoma mhm. kuko naho wogenda kuraba uca usanga ejo bundi naciye muri ya mashuri ijya twita ngo ikore danse nyuma de metier kwigisha imyuga nca nsanga abakenyezi bari ari benshi cyane burya rero uretse n'ibyo n'abashinga ntahe bariyo barabyitabiriye mm. kuko barize nk'abigisha mbona ababakurikirana cyane mbona ari abantu b'abashinga ntahe kandi baza bashinga intahe mm. nzi neza ati jewe sinari nzi gusoma no kwandika mm. atari kuno munsi bariko barakurikira z'iyo nyigisho hari icyo baterera banyeretse ngo habagarutse ku murongo alo mm. mwiriwe neza ninde tuvugana agoronome wadura mu buri matongo mhm. aho imatongo n'amahoro gajama imatongo n'amahoro n'akavura kaguye ko turateragira egome mm. gusoma no kwandika nabyo gusoma no kwandika ntitwabisize inyuma mhm. mbere noneho munsi nyine ku mutumba wa muganza izi saha nyine haturi ku ishuri aho bari biga gusoma no kwandika mhm. mm. egome muri rusangi turetse abo bariko bariga ubukumbure hari abandi bize imbere yabo mwebwe mwumva hari icyo byafashije hari icyo byabunganiye bo mu kwiteza imbere nk'abo ubwabo canke baja no ku masoko cyane bagiye nko kwa muganga ntibamenye umuti ko bawukurikiza cyane bashinze nk'utuntu twabo ngo bamenye n'ukuntu ibiro baronse byanditse Mm. Mm-hmm. abo muri kumwe n'abakiri ko bariga sinzi ko hari n'umwe n'abize ubwa mbere imbere yabo muri bo harimo abafise intahe badushingira batubwira ico byabafashije yego mhm. i muganza n'amahoro ngo wowe warize gusoma no kwandika tubwira ingene byari bimeze mu faso imbere y'uko wiga n'icyahindutse umaze kuronka izo nyigisho ku musozi wa muganga cyashima kubera ni ukuri umuntu agiye gusoma yarwa n'ibiro agiye kugura kuva akamwiba kuko ajya akayishima cyane ni kubera barabonye akarusho karushya narabikoze cyane nyine eh abana jewe yambongiye ndabaziganya nk'ibintu by'amafaranga ngo bibaze gusuma mm. nsanga bayakoresheje neza n'ukuri mhm. Mm. umengo waciye wigisha n'abana gutunganya neza itunga ry'umuryango yego mm. eh. none igihe mwaje kwiga mbega wewe ungana nk'uko naho tutavuganye iby'imyaka yawe abantu babyakira gute bakubona gute ugiye gusoma ukuze abantu barabyakiriye neza muri mutimba wa muganza mhm. abakenyezi bari bahari batazi gusoma no kwandika nuko abantu barabyakiriye neza kandi twarabishimye mm. yego Mm-hmm. uno munsi nta bataraca gusoma no kwandika bari ngaho kandi batabizi kumbure uvuga uti hari icyo bariko baratakaza ngo bacire agace oyaye nk'abatari baje muri uwo mwaka uheze ubu naho bagiye babwiye inzira rwose bagiye bitaba rwose akamo mm-hmm. abariko baratwumviriza bumviriza ikiganiro batari ngahi muganza gusa eh, ahandi mu bindi bice by'igihugu bashobora kuba batararonka akajyaho kuja muri mwene izo nyigisho canke bakaba batara batarabona agaciro ko kuzikurikirana akajambo babwira nakahe Jambo nababwira no batira kamo ko kuga gusoma no kwandika bakamenya ubwenge Mhm mm Turabashimiye cyane mufaso ahimuganza sinzi ko hari uwundi muri kumwe afise ikindi yovuga ku bijyanye n'akamaro cyangwa uruhara rw'izi nyigisho mu iterambere ngo nawe tumuhe akanya egome halo mwiriwe cyane abakenyezi hari uwundi mu kanya yaravuze ati ubwo se abakenyezi bitabira cyane izo mm. nyigisho numva n'abafata ijambo abakenyezi ngaho i muganza ngaho i muganza mu bisanzwe n'abakenya ntawe barabiro mhm. mhm. hariho nk'abatama nabo nyine batari bazi gusoma no kwandika mhm. abo nyine barabyitabye arumva yuko ako kama mhm. kuko nka kenshi ingorane umuntu yagira atazi gusoma no kwandika rwose nk'umurungikira agatete akarinda kujya kubasomesha mm. ntibanga ry'iwe akaza ritera imenya n'ubundi muntu mm. uretse ibyo by'amakete mm. nk'ibijyanye n'ubutunzi hari ibibazo byabatera iyo mutazi gusoma no kwandika yadutera mm. yashikankogu nk'umuntu yasumye nk'imbuto yonyene agapfa gutera mm-hmm. atazi imbuto ateye ukuntu ingana mm. bwaho dutanguye kwiga batuye tumenya n'imbuto twotera ukuntu ingana mm-hmm. tukamenya n'ukuntu twoyifumbira mm-hmm. tukamenya n'ukuntu twoyitwabura mm. mugaba handi umuntu yapfa gukora uko nyene rero byaratugiriye akarushi mbere hanini twoshimira n'uwo mugambi waje kutumenyesha gusoma no kwandika ko duca n'ingene dutunganya iby'iwacu mm. yego mbega we watubwiye ngo witwa nde Nahimana Maria Goreti Maria Goreti Goreti none ubu komine matongo irazi ko Goreti yize gusoma no kwandika hari icyo komine yamenye nayo kubera ko wize gusoma no kwandika harabari tugiye bati iyo abantu bize gusoma no kwandika batunganya ibikorwa byabo neza urudandaza hanyuma komine nayo ikaharonkera nk'amakori wewe nkawe ibintu wakoze kuko umenye gusoma kwandika no guharura hanyuma bikinjiriza na komine ni nk'ibiki komine nibaza nayo nyine bivuze nk'akarusho kuko mhm. nk'ubu urabona yuko ubu gutwara ubutegetsi kuri bajya nyine urabona nko mu ngo cumi hakenera ubuhatwara uze mhm. kuba yo hatwara atazi gusoma no kwandika kandi nanjye ndi mwabo nyene na komini rero yatiyihagirira akarusho yego uba hariho abakenyezi cyangwa abashingantahe bakuze batazi gusoma no kwandika bagifise isoni zo kujya kubyiga mu mugambi wa nyirango hatsi hariho ariko ni bake ariko n'abanyene ubwabo barabyifuzwa mubatera akamo ko n'iki gice cyonyine batanguye kwiga ubu harimo abiyandikishije turabibona mm. kandi birasika bibandanije n'abandi bobo bakijyajyanwa nabo nyene bita bakokama mhm. egome abariko baratwumviriza batari aho umugambi ukorera ariko hari mwe n'izo nyigisho kumbure batarazitabira mwebwe nk'abamaze kubona akamaro kazo aka agace akamubo babwira n'akahe nubahimiriza yuko bokwitwararika gusoma no kwandika kuko mhm. kenshi n'aho n'umuntu ajya kwa muganga akadasanga bamuhaye imiti idakwiye mhm. kubera atazi kubwirabira mhm. Egome dushimire na Jean Marie Hakizimana Ohimatongo umukozi w'umugambi hingira ngo haze yadufashije kugira ngo dushobore kuganira nabo bene gihugu bo ngahi muganza murakoze cyane reka duce tugaruka hano muri studio mu kurindira ko Jonas hariya ibukeye nawe ashobora kwakura kugira ngo eh, twumve ingene ibuke naho vyifashe iterambere bariko barashika ko bivuye ko bashoboye kwiga gusoma kwandika no guharura Eh, mu gihe bataratwakura mu gihe Jonas atarakura tube turagaruka hano muri studio murumvise ibyo bavuga bati twarungutse ibi twarungutse biriya mu miryango hariya ah, imusigati hari ibintu mubona bifadika bagiye batubwira gusoma kwandika mesaje gusoma umunzani mu gisata kijejwe iterambere ry'ingo n'imiryango hari ibintu muvuga muti kubera inyigisho zo gusoma kwandika no guharura hariho ibi n'ibi n'ibi n'umwarimu wabo turi kumwe ngira nawe nyine yarabigishije arabona aho bibagora aho mhm. bakora neza mhm. umva turi kumwe arashaka kubisigura neza eh, kumbure gajo n'imbere yuko Samuel abakira bariko baravyiga tubwira ubona ngaho mu bukeye babyakira guti byo gusoma no kwandika muri umugambi barabyitabira ari benshi nawe tubwira ko abakenyezi bo benshi nk'abashinga naribo benshi bimeze gute eh gusa nuko aba bantu begere ku kibira murazi ko arabarimye bicaye cyane mm-hmm. benshi rero bagiye kwiga gusoma no kwandika kugira ngo niyashora cacayi ashobore kubona ibirasho yuko bingana mhm. benshi rero bagiye basinya intare nari narasitswe tije nabona banyandikira nkajyana ifishe mugabo nkari ndabuza gusomesha ku bandi ibiro nashoye mhm. ako kantu rero karabaye nk'akakabura abantu gusumba mhm. ego ego mereka tuganire na bamwe muri abo bariko barakurikirana izo nyigisho ego reka ndabahe umugabo umwe ego alo Allo. ni ukubera kenshi urumva nasanga ndi ariko ndatuma abantu ngo mhm. nk'ubunye nko ku ifisi y'icyayi umubona banyandikiye ibiro bingahe ngo nteraniriza irani banyandikiye tuvuge nk'agakete nkarinda tuza kugasomesha mm. ishuri ry'abatazi gusoma no kwandika mhm. eh. rino witeze ko niwamenya gusoma kwandika no guharura muhiri wawe hazohinduka iki eh, hazohinduka ikintu kirekire nko mu bijyanye n'uburimyi nzoharurira n'imbuto ngiye gutera mbane ndaziharurire ndenda nabyandike n'ahantu hanyuma menye ko nahombye ndabyo umwimbu nimbuye mhm. menye ko nahombye cyangwa ntungutse mhm. eh. mhm. abandi bantu mu kibano batazi gusoma kwandika no guharura mutari kumwe muri izo nyigisho ubona hari icyo bariko baratakaza bariko barahomba eh, bariko barahomba rwose cyane mm. yego nako bahombike ahubwo ntubasaba yuko nabone mhm. bobyitabira kandi kanatsinda agenda abona yuko benshi baguma bashaka ko mu mwaka wa eh, bibiri na cumi na gatandatu nigishije hari haje abangana iki uno mwaka ubona haje abangana mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu hari hitabye mirongo itatu mhm. aho bose barashoboye guheza inyigisho mm. mirongo ibiri na batanu bakaba mbona ko bashoboye kumenya ndabyo ku manota mwabahaye mm. hanyuma n'ubu turi kumwe n'abashika mirongo itatu nyene mirongo itatu yego mhm. harimo n'abari bayobewe muri ico gihe mm. eh, nabo tukaba turi kumwe akaba turiko turakurikiranira inyigisho hamwe benshi muri bo n'abakenyezi canke n'abagabo benshi muri bo n'abakenyezi ariko harimo n'abagabo babiri mm. iyo ubwo budasa ubwo busumbasumbane bw'ibitigiri by'abakenyezi n'abagabo mubisigura gute mwebwe uko tubisigura mhm. murabona ko abagabo bafite ubuzi bwinshi niyo mpamvu batabyitaba mhm. ubu nuko amasaha tuba twateguye badashobora ku bwawe izi nyigisho zirakenewe zo zirafasha zigaterera mu iterambere yego ziraterera mu iterambere hmm. yego kuko iyo baba barimye bakazagurisha ibintu byabo neza baraheza bagatanga n'amakori muri leta muri komini gaheza ikarongera akarusho hmm. yego Mm. mu muryango iwabo ngira ngo nta ngo gihinduke cyane bibone uretse ko bamenya gusoma udukete bandikirwa n'inshuti canke ashoye ngira nta bintu bihinduka ngo haboneke ikintu kinini yovuga ati kinakironse kubera namenye gusoma kwandika no guharura umuryango kirahinduka cyane mm-hmm. kuko aramenya no kuziganya ayo mafaranga hanyuma ejo canke hirya y'ejo bikoye ibihumbi mirongo itatu akagura imbuguru y'ingurube mm-hmm. hariho n'amazi mbere kugura aratwiza mu gihe tuzoba twabimenye kuzorangura imigambi yo gucuruza yo guharura ibiharuro by'ibijyanye n'uko twarimye mhm. ariko nanjye naciye mfatamo umugambi umwe ncuruza irengarenga n'ipinari mhm. muri icyo gihe rero ubu namenye gusoma no kwandika iyo ndanguye irengarenga ndandika imifungo naranguye ngurishije nkabona ayo nungutse yego mm. turabashimiye cyane Alphonsine nibaza ko abariko baratwumviriza utwo turorero tubafasha nabo kugira ngo bayifatire ingingo kumuremba batari bwaje kwiyandikisha ngo bige gusoma kwandika no guharura barumva ko bariko barasigara inyuma y'iterambere murakoze cyane ngaho ibusekera yego namwe mani bahezagiye mm. Ego tugaruke muri studio ngira ngo duhava tunasozera kino kiganiro nariko ndabaza mm-hmm. Pierre Ntimbega hariya mu ngo mm, muri komine musigati mubona koko mu ngo n'imiryango hari ibintu biboneka ko abantu bashitse ko kubera bashitse bakurikiranye izi nyigisho zo gusoma kwandika no guharura mugerageze gucagagura eh, mm, murakoze eh, ibyahindutse ni byinshi mm. kuko ziriya nyigisho iyo ziriho ziratangwa akaba manini mhm. muri icyo gihe rero mu ishyirahamwe iyo yize gusoma no kwandika arerekana uruhara afise eh, akagira ububasha ntabe ingwizamurongo gusa kenshi rero ndababazwa n'umuntu iyo ari mu ishyirahamwe atahira kuba umunywanyi gusa mhm. ntamenye n'intererano atanga umuko hagera gutora inzego agaca yikumira mhm. eh, umva ubu abize gusoma kwandika no guharura baraja mu mashirahamwe twavyumvise ngo baraja no mu ntwaro yego mhm. eh, hariho abantu mwajya mu masengero y'abaprotesta urazi mhm. ko pasiteri ashobora kubaza ashobora kuvuga ati nimukurikirane ku rupapuro rwa kangahe mhm. ubu unya ntibumva gusa ibyo pasiteri asoma mhm. nabo nyine barisomera ujya kuhama wumvise gusaba gusomera ntibihagije nawe urashika no muhira ukarisoma kugira uyitahure kurusha yego rero no mu yo mu rugo hariho umwe atazi gusoma no kwandika burya hari abana mabi burya umuntu hari ikintu mudahuriza ko mhm. biravamo bigacika amabi mhm. eh, umakibaza ngo ariko aramuhohotera mhm. eh mugabo iyo bamenye gutunganya iby'urugo bose ku rugero rumwe no guhohoterwa biragabanuka mu rugo yego eh, gutyo ingo zikaba zikabaho neza yego zigashobora no gutera imbere hariya mu bijanye n'ibyo butunzi muri komine rugazi akamo mubwira canke mutera abataritabira izi nyigisho ko twamaze kumva ko zifisa akamaro koko ziterera mu iterambere ico mubwira abantu batitabira mwene izi nyigisho novuga nti zihari ku buntu nakahe akamo nagomba kubatera ahanini hariho ikintu mwarimu wabajije muti mbega baserugo mu ngo kubera iki baba batitaba kwiga kugira ngo ati bo babona yuko umengo birabamaramaza mhm. mhm. ukanone nakanditse numvise umuntu ya mariko muravugana mhm. yakavunze burya nobatera kama ndababwira yuko bamwe bavuga kugira ngo iterambere ryiyongere benshi arashobora kurima ibiro bibiri by'ibiharage akimbura nk'ibiri ijana mhm. ariko ugasanga aza akoresha ibiro birenga mirongo itanu akimura bya biri ijana kubera atandika ngo ziraharura agace mhm. asanga ariko arasubira inyuma mu iterambere mhm. ubu ariko baramenya niyige amenye ibyo yateye aharure n'inyungu iza kuvayo azoca abona ko ariko aratera imbere murakoze duheraheze kwa siteriya siteriya ababanyi bawe batarijukira gusoma no kwandika mu masegonda mirongo itatu gusa akajambo babwira nakahe akajambo jewe nubabwira nako kubahanura nkabahanura mvuga ati tinimuje gusoma no kwandika kubera adara burundi yaduteye akama burya umuntu atize ihinduka cyangwa iterambere rizanwa n'uko umuntu yamenye gusoma kwandika no guharura kuri we ubwiwe nyamuntu nyagukuri nyine gukurikirana izo nyigisho kuri we ubwiwe hanyuma ku muryango ku muryango eka mbere no kuri commune tugarukire ku rwego rwa komine batubwire iterambere ihinduka rishika ku muntu yamenye gusoma kwandika no guharura kubwiwe uwo muntu ku muryango wiwe no kuri komine akomokamwo bace batwandikira ubutumwa bugufi baturungikire ubutumwa bugufi bibuke kuvuga aho bava n'amazina yabo baturungikire ubutumwa bugufi ku nimero zikurikira mirongo indwi na rimwe mirongo indwi n'icenda mirongo indwi n'icenda mirongo ibiri n'indwi ndazisubiremwo mirongo indwi na rimwe mirongo indwi n'icenda mirongo indwi n'icenda mirongo ibiri n'indwi canke mirongo itandatu na rimwe mirongo indwi na gatatu mirongo umunani na gatatu mirongo ine na kane tandatu na rimwe ndwi na gatatu nani na gatatu mirongo ine na kane ubutumwa bwabo tukabwakira kuva uno mwanya bacumva kino kibazo gushika ejo isaha indwi n'igice mhm. nuko samo niko mubivuze reka turangirize hano ikiganiro cyacu ngira ngo haze cuno munsi dushimire muga mwese muri ko muratwumviriza mu itandukanye y'igihugu